isa almasihu haali tindi ko ardi fof en jetti jomiraɗo towɗo jom bawɗe jom laamu jiɗɗo en rokki en fof rutti fodani en moƴƴere nden noon holno mbawirten fandinde ɗe dokke ɗe jom bawɗe o rokki en hol kadi no keɓirten fodore nde jomiraɗo fodani en nde so en jangi waaju isa ma en mbaw andude no pandinirten dokke ɗe jomiraɗo rukki en ɗe ma en mbaw kadi andude no keɓirten fodore nde kala nanɗo waaju isa faami mbo aawi ɗum e ɓernde mum on ma heɓ fodore jomiraɗo o isa so ina waajo heewi hutorade ko tindi ma en ji e nder tindi isa geɗe kewɗe mana ɗen geɗe muni e men fof ina foti famde ɗe mbele ina wawa dadde e bone seyɗane kala dadɗo e bone seyɗane on heɓi dandore hello nayi keɓɗo dandore o ko on heɓi fodore jomi men fodanno en nde en bismima windere nde fof nde jangata waju isa joomiraaɗo o wondu e men iisa haali yurmeende meeɗi waɗde sahaa gooto gorko gooto joginooɗo ɓiɓɓi ɗiɗo worɓe miniraaɗo o ko jom miijo bongo waɗi ñalawma gooto o wi'i baaba o baaba tottam geɗellam e ngalu hee nden suko o haalii ngol konngol baabiraaɗo waɗi no sukoo wiirini mbele weltinde fittaande sukoo allah e korsa mum e sukoo hello joyi baabiraaɗo o fecciiɓe ngalu mum waɗi balɗe seeɗa miniraaɗo o renndini ko joginoo fof ɗannani leydi goɗɗundi ulli toon ngalu mum e geɗe kantorinɗe bonɗe nden o fiɗɗi hege bonge ari e ndin leydi o fuɗɗi tampude o jokkondiri e gorko goto jeyaɗo e ndin leydi on ƴettimo omo aynanoye ɗum bamɗi tuge o moyinoma hay ñamde e cinde ɗe bamɗi tugi ɗi dokkitanoɗe kono o heɓani nde hakkille makko arti e makko o wi e hoore makko no foti golloɓe baaba am ñamminta ha goppa min moɗono maaye heege mi hootat galle baabam mi wiya ɗum baaba mi tooñi allah mi tooñiima mi natti handude e wiyeede ɓiye jagiram no gooto e gollantoɓe ma ɓeeni ɗon tan o ummi o fayto baaba makko hello jeegom baaba o soynimo to woɗɗi ɓernde mum heewi njurum jogi fiili e makko urnimo ɓiɗɗo wimbo baaba mi tooñi allah mi tooñima nati handude e wiyeede ɓiye kono baaba o noddi sarwo mum ɓe wi ɗumen jawnoɗe ngaddu e wutte ɓurɗo yodde ɓornommo mbaɗanemo feggere e feɗendu mbaɗanommo paɗe e koyɗe ngadde e gayel payiyel ngel kirson ɗum ñaamen mbeltoɗen sabu ɗiyam oɗo ko maynoɗo o wurti ko majjunoɗo o yitama tan ko ɗum ngu fuɗɗi ndeke e on saha moniraɗo o wonno ko gese nden o ari ha o fandima galle o o nani gaaci e duƴƴe amoɓe o noddi goto e sarwoɓeɓe o namni ɗum ko ɗe dille ngoni on wimo ko mini ari baba ma wari gayel payngel ngel sabu allah yoltimo e dow jam hello jeeɗiɗi tan mo woniraɗo o tikki salinade galle baba makko yalti woni e tefdemo o jaabi baabiraɗo o o wi ɗum min mboɗoni gollanama ɗiɗo duuɓi fof mi meeɗa salade yamirore ma a meeda rokkudemi hay ɓutel ko mbaranmi sehlaaɓam kono wi'e oɗo bonnoynoɗo ko ngurdannoɗa to rewɓe yeyoɓe tebbuli mumen arta tan mbarana ɗum gayel payngel ngel baabo wi'imo ɓingelam aan gonduɗa ko e am ñande fof ko jogiimi fof ko aan jeyi alay sago noon mbeltoɗen mbeytoɗen sabu min oɗo ko maynoɗo o wurti ko majjunoɗo o yitama goltindol tawama e nder linjile isa feccere luka suura sappo e joyi aya sappo e gow ha aya capantati e ɗiɗi hello jeetati isa haali gonɗingol rogere goo isa yalti wuro diddal yalti rewi e makko haa yetti daande cangol nden o joli e laana diddal ngal jooɗi daande cangol heɗi o mbo waajo o wi gawowo o ɗo saranno awɗi ɗo woodi hen ko saami e laawol colli ngari ciki ɗum woodi e ko awanno ko saami e korkaaji ɗo leydi heewaano kono nden yehi ha nange e hoore jaluɗɗi cumi njori sabu ɗi ngalano ɗaɗi o wi kadi woodi e awdi ndi ko saami e puɗi ñaɗɗi puɗi ñaɗɗi ɗi mawni njarti jalluɗi moƴƴi ɗi o wi kadi woodi e awdi he ko saami e dow leydi moƴƴiri fuɗi jibini ɗe gabbe cowi capanɗe tati ɗaya cowi laabi capanɗe jeegom ɗe cowi laabi temedere hello jeenayi e on saha almuɓe ɓe ɓattimo namdimo firo goltindol o wi'i onon noon mal woodani on gite mon ina njiya kadi noppi mon ina nana e gonga mbiɗa wiya on annabaɓe heewɓe e fewɓe hewɓe muyunoma walla jiɗino yiide ko jiyaton ko kono jiyani ɓe muyunoma nande ko nanaton ko kono ɓe nanani nden noon keɗoɗe ko tindol gawol ngol firti kala keɗiɗo haala laamu ka tawa famani ɗum bonɗo hono seyɗani o arat itta ko awa e ɓernde mum ko ko on woni laawol ɗo aawdi ndi saami ɗo ko saami e korkaaji ko ko keɗotooɗo konngol ngol jaɓɓurol ngol weltaare ɗoon e ɗoon kono ngol alaa e makko ɗaɗi ɗum woni wuuraani e makko o haɓɓotoo koye maggol tan ko sahaa daɓɓo hello sappo so kiiɓal walla lebte sababu konngol ngol ari o fergito ɗon e ɗon ko saami e puɗi ñaaddi ko ko keɗotooɗo konngol ngol miijooji aduna e baggende walla caɗeele ngalu njartongol mbatta dimorol woni ko natti wadde nafoore ko saami e leydi moƴƴiri ko ko keɗotooɗo konngol ngol faama ngol ko oon jibinta wooda hen ko sowi laabi temedere wooda hen ko sowi laabi capanɗe jeegom wooda hen ko sowi laabi capantati ngol tindol tawama e nder linjiile isa feccere macca suura sappo e tati aya goo ha aya nogas e tati hello sappo e goo isa haali gonɗingol rogere ɗiɗeɓere o hutori ɗo ko jom gesa e golloɓe mum yantude haaldaɓe rempeccen ma en ji ko ngol tindol firata walla holko ngol jofi jom gesa fewni gesa mum ƴeewi ɓe waddi rempeccen haaldi e mumen ɓe golli haa ɓoggere yonti o neli sarwoɓe makko mbele ngadduya feccere makko sarwoɓe nelama kono remoɓe ɓe nangi sarwoɓe ɓe pi hen goto ɓe mbari goɗɗo o beddi tataɓo kaaƴe jom guesa o neli e maɓɓe sarwoɓe ɓurɓe adanɓe hewde kono remoɓe ɓe mbaɗiɓe no mbannoɓe ni o sakkiti nelde toon ɓiyi ko gorko on wi maɓe kersu ɓiyam o kono nden remoɓe ɓe njiyi ɓii ko ɓe mbiyodiri e koye mumen ko oɗo woni dono o hello sappo e ɗiɗi ngare mbaren mum ketten e ngesa he e on saha ɓe jaggimo ɓe beddimo to caggal ngesa to ɓe mbarimo nden isa namni heddiɓe ɓe joni non so jom ngesa o arii holino waɗata remoɓe ɓe ɓe jaabimo ɓe mbi o warat ɓen remoɓe bonɓe ha maaya pak o watta gesa ba e juuɗe woɗɓe tottoɓe mo geɗal makko e gurnadi mabba ndeba soña fof nden isa hettindima jaabol maɓɓe wi mataw kay on tarima ɗum e bindi he hayre nde mahoɓe nduñi nde ko kayre wonti hoore maadi ndi ko ɗum woni ko jomiraɗo o waɗi te ina hawni e gite men ko ɗum waɗi moɗo wiya on ma laamu allah ngu heɓte e juuɗe mon resde leñol baɗowol ko ngu haandi hello sappo e tati kala janɗo e nden hayre ko kañum moññoto kadi kala mo nde yani e mum nirkoto nden ardiɓe diina yahuda en ɓe e sernaɓe maɓɓe ɓe nani tindi makko ɗi paami ko e mumen ɗi payi ɓe goni e yiilade no ɓe jaggiri mo kono ɓe cuusano yimɓe ɓe ngati kamɓe fof ɓe jaggirnomo ko annibi kanko woni haari duñande nde rutti wonti hoore maadi sabu kala ɗo yettinno konngol allah ngol dañi saliɓe haa addani ɗumen warde mo ngol tindol tawama e nder linjiile isa feccere macca suura nogas e goo aya capantati e tati haa capanɗe nayi e jeegom hello sappo e nayi isa haali ɗoftare isa wi e on sahaa laamu asman ngu ma nanndu e boomi sappo ƴettuɗi lampaaji mumen njihi jaɓɓoyaade jombaajo gorko heen joyi ko puyɗi joyi keddiiɗi ɗi ko jom en hakkillaaji puyɗi ɗi ƴetti lampaaji tawi ne woraani njooɓaari petrol jom en hakkillaaji ɗi noon nawori petrol ndeke jombaajo gorko o jengi arde kamɓe fof ɓe gogi ɓe ɗani ndi ha feccere jamma wullagu fetti wi jombajo o ari jalte jaɓɓoyde nden ɓe pini ɓe goni e fewnude lampaji maɓɓe bomi puyɗi ɗi mbi jomumen hakkillaji ɗi dokke min e petrol mon he ngati lampaji amen nana ñifa jomen hakkillaji ɗi mbi ala ngati komin jogi ko yonata en enen fof hello sappo e joyi njehe to yeyoɓe to codonoyon koye mon e on saha puuji ɗi codoyi petrol tan jombajo yetti caggal majji pewnitinoɗi ɗi naddi e makko e nder damborde he demal ngal udda nde yehi haa ɓooyi boomi keddiiɗi ɗi ngarti ngoni e wullude ina mbiya ceerno ceerno uddit min naata kono o jaabiiɓe o wi'i e goonga mboɗo wi'a on mi annda on nden noon mbaalde gite kecce ngati on ngannda wonaa ñalngu nguu wona waktu o so gonga ɗum fof ko hirjinde en e ɗoftaare ɗum firata ko kulol men e allah ina foti won kala saha sabu ñalawma mo areyto o walla jamma o walla subaka o walla ni ɗoɗo kaaleten ombo wawi arde hello sappo e jeegom ina haani nden noon o tawa eɗen kaɓɓodiri e makko e konngol makko ngoltindol tawaama e nder linjiila iisa feccere macca suura nogas e joyi aaya goo haa aaya sappo e tati isa haali hoolaare laamu asamaan ngu wayata kono gorko gonɗo e ɗannaade noddi sarwooɓe mum resndi ɗumen ngalu mum o resndi hen goto sakuji joyi kalis goɗɗo o sakuji ɗiɗi tataɓo o sac goto goto hen fof eko wawi caggal ɗum o ɗanni ɗon e ɗon carwowo kebnoɗo sakuji joyi o yehi juloroyade kalis o dañti hen kañumne joyi goɗɗi desndenoɗo sakuji ɗiɗi o kañumne waɗi noon danci hen kañumne ɗiɗi goɗɗi hello sappo e jeeɗiɗi kono desdenoɗo sac goto o yehi asoyi ngaska suudi toon sac o nden waɗi dumunno juurɗo caggal mum kalifa mabɓe arti noddiɓe woni e hiisodade e mabɓe desdenoɗo sakuji joyi kaalis o ari addi joyi goɗɗi wi kalifam ndesduno dami ko sakuji joyi mi danti hen ɗiɗo joyi goɗɗi kalifa mako wimo golle ma peewi ko a carwowo moƴo kolniɗo tawde a holli aadi yankagal e geɗe tokose mami resde geɗe kewɗe fayida ar weltodoyam carwowo desdenoɗo sakuji ɗiɗi o ari kañum ne wi kalifam desdunoɗami ko sakuji ɗiɗi mi danci hen ɗiɗo ɗiɗi goɗɗi kalifa makko wimo gollema pewi ko a carwowo moƴo kolniɗo hello sappo e jeetati tawde a holli aadiyankagal e geɗe tokose ma mi resde geɗe kewɗe fayide ar weltodo e am desndenoɗo sac goto o ari kañum ne wi kalifa am mbiɗa anduno ka a gorko kittuɗo aɗa soña ɗo a awano aɗa rendina ɗo a sarano awdi ko ɗum waɗi kulmi jami gubboymi sac kalisma nda kake ma nani kalifa makko jaabimo wi carwowo bonɗo gamɗo tawde aɗa anduno moɗo soña ɗumi e awano moɗo rendina ɗumi e sarano awdi holi ko hannoma wadde kalisam e banke beele ina wooda ko dancumi hen somi artuyi korkite sac kalis o e juuɗe makko totton ɗum jom sakuji sappo o ngati kala jogiɗo ma ɓeydane haa hebbina kono mo alaano o hay seeɗa mo joginoo heɓtete hello sappo e jeenayi carwoowo mo alaa nafoore o noon beddoɗee ɗum e nder niɓɓere boowal hee ɗoon ɗo bojji e kamtaali jogori wonde ngoltindol tawaama e nder linjiile iisaa feccere macca suura nogas e joyi aaya sappo e nayi haa aaya capantati isa haali enɗam ɗo ko ceerno gooto namdino isa mbele ƴewtindo ɗum o wi'i ceerno holino mbaɗanmi ngam heɓde ngurdam haa abada nden isa namdi mo wi'i holi ko winda e sariya he gando o jaabi yiɗir allah jomiraɗo ma ɓernde ma fof fittandu ma fof doole ma fof e hakkille ma fof yiɗir koddiɗo ma no hoore ma ni hello nogas nden o jaabimo ɗum isa wimbo jaabowol ma feewi waɗɗum ngura ɗum fof yonani ceerno o jokki namdade hol gonɗo koddiɗo am nden isa tindanimbo tindol gorko yahuda iwnoɗo yerusalem ina jippo faade yeriko ɗo yahata ɗo o hawre taƴoɓe ɓe ɓolimo ɓe piimo haa o ɗiɓi maayde ɓe dalimo ɗon ndeke hoorejo diine gooto nana ara e ngol laawol nden o yii taƴaaɗo o ina leli o taarimbo o yehi laawol makko ceerno gooto wirtii ɗon yii tajaɗo o kañum ne taari yehi laawol mum kono samari gooto ɗannotonoɗo ari haa e makko samari non noon wonno leñol yimɓe bonɓe ɓe nanodirano e yahuda en hono leñol isangol nde samari o yi tajaɗo o ɓernde mum heewi njurum hello nogas e go'o o fayi e makko o safriri uube makko nebam e ndiyam resin o haɓɓiɗe caggal ɗum o waɗinimo e daaba makko o nayimo e jippunde wootere o toppitimo janngo e mum o hokki jom jippunde o kaalis o wi ɗum toppitomo so a ferima e makko ko ɓuri ɗum ɗo mami rutte min e hooram somi refti ɗo yisa namdi gando sariya o e nder ɓeɗo tato hol hen gondo ko diɗo tajaɗo o gando sariya o jaabi o wi ko balluɗo mo o sabu ko on woni jogiɗo yurmede e makko nden isa wimo yo yah o waɗa noon goltindol tawama e nder linjile isa feccere luka sura sappo aya nogas joyi ha aya capantati e jeeɗiɗi hello nogas e ɗiɗi isa haali yafuya lamɗo goto ƴettuno pellital yomnade sarwoɓe mum en jii waktu mo o natani hiisa tan o adana mo o rewatno buuɗi kalis ujunnaji sappo nde tawno on gorko alano ko yoɓiri on kalis ko ɗum waɗi laamɗo yamiri yo o yeeye kanko e jom suudu makko e sukaaɓe makko e kala ko o jogino ngam yoɓde ñamaande nde carwoowo o tokki e yeeso makko ñaagiimo wi'i muñanam mam yoɓe fof laamɗo o yurmiimo yaafiimo ñamaande nde ɗaccimo o yehi carwo o yalti tan hawri e gollidiiɗo mum mo rewatno kaalis seeda tan o jaggi e daande wutte mum o ɗeɗɗi mo o wi'i yoɓam kaalisam hello nogas e tati gollodiiɗo makko o tukki e koyɗe makko ñaagiimo wi'i muñinam mami yoɓe kono noon o jaɓaani o weddiyimo e kaso haa nde o yoɓi ñamaande nde fof nden sarwooɓe heddiiɓe ɓe nji ko waɗi ko cunii hen no feewi njehi kaburoy ɗum laamɗo o e nder ɗum laamɗo o noddi carwoowo o wi ɗum aan ka a carwoowo bonɗo nde ñaagiɗaami mi yaafi ñamaande ma fof anne kay aɗa fonnoo yurmaade jaadiiɗo ma o njaafoɗaa ɗum no njurmori maami njaafi maami ni laamɗo seki waɗi mo e juuɗe leptooɓe ɓe haa nde o yoɓi ñamaani nde fof ko noon baaba am gonɗo dow asmaan o jogori waɗde kala e mon mo yaaforaaki banndum ɓernde laamde cer hello nogas e nayi ngoltindol tawaama e nder linjiile isaa feccere macca suuro nogas e joyi aya sappo e nayi ha aya capantati isa haali teddungal nde isa yi no hoɓɓe ɓe cuɓorto joɗɗe ɓurɗe teddude ni o wasiyiɓe ɗum ɗo so a noddama e yange woto joɗoyo e jonde ɓurde teddude mawnude sabu ɓurɗomo teddude hormeede ina waawi arde nodduɗo on o ara wiima rokku oɗo jonde nde ndeen ma a e hersu jooɗoyaade e jonde ɓurnde lesɗude nde so a noddaama jooɗo e les mbele nodduɗoma o so arii ina wiima sehilam jotto dow ndeen ma ɗum wonane teddungal e yeeso noddaaɓe ɓee fof ngati kala mawni kiniiɗo yandinte kala jankiniiɗo mawninte hello nogas e joyi isa wi kadi so aɗa nodda bottaari walla hiraande woto noddu wona sehilaaɓe ma wona miniraaɓe ma wona mawniraaɓe ma wona koreeji ma wona hoddiiɓe ma alɗuɓe mbele ɓeen ina mbaasa noddudema wontanma jobdi so aɗa kewna noddu miskineɓe galluɓe laƴoɓe e wumɓe nden ma malu wodane sabu ɓen ngala ko jomma ma a yoɓe ñande ummital fewɓe ɓe goto e wototoɓeɓe nden nani kan haala wimo malu wodani jogorɗo ñamoyde nder laamu allah isa wi on gorko goto meeɗi kewnude teddiniri yimɓe heewɓe nden yehi haa bottaaje o neli carwowo makko teddiniraaɓe ɓe yo ngar bottaari deftaama hello nogas e jeegom kono kamɓe fof no ɓe potiri ɓe ngoni e yaafnaade mo gadano o wi mo komi coɗɗo ngesa ala e sago mi ƴeewo yaɓa tinno yaafomi goɗɗo wi komi coddo gay sappo gonmi koye etuyade ɗi tinno yaafomi goɗɗo kadi wi komi cudduɗo ko ɓooyani ko ɗum waɗi mi dañata arde nde carwowo o arti habri ko jaaba ko fof joom galle o seki wimo yawnodirloɗa coroɗa nata dingirle e beddaji wurɗi gaddanami ɗo miskineɓe ɓe galluɓe ɓe wumɓe ɓe e lajoɓe ɓe carwowo yehi arti wi kalifa mi waɗi ko jamirnoɗa ko fof kono ha joni galle o hewani kalifa o wimo rew e jolɗe cawdoɗa galleji gese mbawna yimɓe ɓe arde bele galle am ina heewa hello nogas e jeeɗiɗi ngati miɗe wiya on hay gooto e teddiniraaɓe ɓe meɗata e bottaari am ngol tindol tawaama e nder linjiila isa feccere luka suura sappo e nayi aaye jeeɗiɗi haa aaye nogas e nayi isa haalii njoɓdi o wi'i laamu asman ngu way kono ɗum ɗo ni meeɗi waɗde sahaa gooto jom ngesa resen yalti subaka law ngam dañde fitram golle en ɓe dawni e ngesa mum ɓe kawri e ñalawma mbuuɗu kaalis ndin leydi o dawni ɓe saanga waktuuji jeenayi subaka o yalti kadi o tawi woɗɓe ina e dingral mbaɗaani hay batte o wi ɗumen njehee onon ne ngolloyɗon e ngesam resin hee mami yoɓ on ko haani yoɓeede ko hello nogas e jeetati ɓeenne pokkiti o yalti saanga waktuuji sappo e ɗiɗi o yalti kadi saanga waktuuji tati kikiiɗe o yi'i fitiram golle en o waddi e mumen no o waddi e ɓeenii caggal ɗum o yalti kadi hedde waktuuji joyi kikiiɗe o tawi kadi fitiram golle en ina ɗon o wi ɗumen holi ko waɗi oɗon ñalla ɗo tawa on mbaɗaani hay batte ɓe njaabimo ɓe mbi waɗi noon komin ngala mo min gollani o wi ɓe njehe onon ne golluyon e ngesam resin he nden yehaa kihiɗe jom ngesa o wi batulu mum o noddu fitiram gollen ɓe joɓa ɗumen gadoroɗa sakkitiɓe ƴetteɗe ɓe cakkitoroɗa adiɓe ƴetteɗe ɓe ƴettanoɓe sanga waktuji joyi kikiɗe ɓe gari totta goto e mumen fof mbuɗu kalis hello nogas e jeenayi adinoɓe ƴetteɗe ɓe nde gari cikki ma joɓe ko ɓuri ɗum kono goto e maɓɓe fof totta ko mbuɗu kalis goto hono no ɓeyani nde ɓe keɓi ndin jobdi ɓe goni e gormade faade e jom gesa o aɓe mbiya ɓeɗo fitiram gollen golli tan ko waktu goto ponda jobdi amen tawa minen amin ñalli gollude ñalawma no worno e ngenaange hartunge jom ngesa o jaabi goto e mabbe wi sehilam mi funtanimo mate wona ko an jamno ƴettirmami mbuɗu kalis goto nden noon ƴettu jobdi ma jaha ko min wela fondude ma e cakkitiɗo ƴettede mate wona koko belami mbaɗanmi e kalisam o walla koko moƴƴumi ko addanma hirde isa wi heɗotoɓe ɓe ko hono noon ardinoɓe ɓe ketirta caggal heɗnoɓe caggal ɓe keta yeeso hello capantati ko hono ni isa wayi moni emen fof ina jogi jeɗu mum so tawi fawi hoolare mum e makko ni no jom gesa ba yoɓir golloɓe mum hono noon isa yoɓrata sarwoɓe mum hono gonɗimɓe ɗum ndeke baccido hoore mum hande ɓuri jogade gartam e on jibinaɗe e lawol he goltindol tawama e nder linjila isa feccere macca suranogas aya goo ha aya sappo e jeegom